Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovom serijalu govorimo o lijepom ponašanju, našem obhođenju. Jer je doista naša vjera islam takva. Preporučuje, podstiče, naprotiv naređuje na lijepo ponašanje prema svima. Sa svim kategorijama ljudi s kojima se čovjek može susresti. Prije svega s roditeljima, zatim svojim bračnim drugom, svojom djecom, bližnjom rodbinom, komšijama i svim drugim ljudima s kojima se svakodnevno susreće. Zasigurno mi ne možemo živjeti sami. Čovjek je stvoren kao društveno biće. Odlazi i dolazi, druži se s drugima, miješa se s drugima, tako da je lijepo upoznati se kako naša vjera dini islam postiče na traženje dozvole prilikom dolaska na neko mjesto, ili dolaska nekome pred kuću i izražavanje želje da se uđe u kuću. Nažalost, nama je to dobro poznato kod nas u narodu, poznato je i uveliko prošireno da su rijetki oni koji traže dozvolu. Uglavnom, ako i kucaju, istovremeno s kucanjem na vrata ulaze u kuću. Ne traži se mnogo dozvola, ne pita se može li se ući, kako, na koji način kucati, koliko puta ili zvoniti, gdje stojati kod vrata i slično. Naša lijepa vjera dini islam sve to regulisala. Naša vjera dini islam o tome lijepo govori. Kako bi čovjek zaštitio svoju privatnost? Kako neko ne bi ušao u njegov posjed, odnosno u njegovu kuću i zatekao njega ili nekoga od njegove porodice, vidio pri njima ono što oni ne bi voljeli da se to vidi, da se zna o njima. Zato u našoj ovoj emisiji upoznajmo se uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, dakle kako tražiti dozvolu za ulazak u kuću, kako ući kod nekoga u kuću, možemo li tek tako bahnuti, o he, kako to naši kažu, i odmah ulaze, ili dakle musliman, onaj koji doista želi da bude pravi musliman, kako treba postupiti kada dođe pred nečiju kuću. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže u suri Nur Ja ejuhel allazina amanu la tadhulu bujuten gajara bujutikum hatta testenisu. O vjernici. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kuranski ajet odpočinje sa dozivanjem vjernika, sa dozivanjem osoba po imanu. Dakle, ukoliko tvrdimo da smo vjernici, ukoliko tvrdimo da pri sebi imamo imana, onda dobro slušajmo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u ovom kuranskom ajetu ili šta nam Allah jalla wa'ala zabranjuje. Pa kaže naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu Ja juha alladina amenu la tadhulu bujut La tadkhulu bujuten ghayra buyutikum Nemojte ulaziti u bilo koje kuće, mimo vaših kuća, hatta tastanisu sve dok ne zatražite dozvolu, sve dok ne zatražite dozvolu dok vam se, dok vam se ne dopusti. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govoreći o mudrosti svih ovih propisa o kojima ćemo se nakratko u ovoj emisiji upoznati, Allahov poslanik alaihi sallam kaže da mudrost svih ovih propisa jeste dakle da se sačuva pogled, odnosno da se sačuva željeno od pogleda drugih. Kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam, innama džuile li sti'zanu min eđlil besar. Ovaj sti'zan, traženje dozvole propisano je zbog oka, da oko ne bi vidjelo nešto što mi to preziremo, što ne bismo voljeli da drugi znaju o tome. Pa dakle, što se tiče propisa traženja dozvole za ulazak u kuću, od sunneta je, dakle, od prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a naš uzvišeni gospodar u suri Al-Ahzab kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi u Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam imate najljepši uzor. Vi u Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi sallallahu sallam imate najljepši uzor. Pa dakle, mi vjernici trebali bismo, kada god čujemo da je nešto od sunneta, kada god čujemo da je to radio Allaho poslanika alaihi salacom ili je preporučio svojim riječima, govorom ili je šutnjom odobrio, trebali bismo nastojati koliko toliko, makar jedan put u svome životu da postupimo po tome. Dakle, od sunneta, od prakse Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam je bio selam, da se nazove selam prije nego li se, dakle, pokuca na vrata prije nego li se zatraži dozvola kada dođemo pred nečija vrata hoćemo da pokucamo na vrata lijepo je dakle da se nazove nazove selam spominje se od Safvana ibn Umeje koji je friško primio islam dakle kod oslobođenja Mekke kod ponovnog povrata, povratka Mekke u ruke muslimana spominje se da je došao, dakle, bio je mlad u islamu, friško je primio islam, nije znao neke propise, možda bi ga neko od nas jeli, i rekao, hajde, on je frišak u islamu, pusti ga, nemoj ga sada time zamarati, opterećivati i slično. Spominje se da je ušao kod Allahovog poslanika alihi salacom bez kucanja, bez traženja dozvole, bez nazivanja selama, ušao sa hedijom, Spominje se u hadisu dakle da je došao sa mlijekom kojeg je htio da da Allahovom poslaniku alihi salatu sam ne bi li se on napio tog mlijeka pa ga je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi veseleme vratio. Dakle, iako je novo islamu, tamam, to što je nov treba da se poduči. Ne treba ljude puštati, prešućivati, smatrati da je to opterećivanje za njih. Ne, Allah dželle vala i kaže: "Ja ju helledina amanut khulu fi silmi kafir." O vjernici uđite u vjeru potpuno. Što god možete od vjere, praktikujte, u tome ustrajavajte. I sada oni koji imaju znanje šute, smatraju da je to teret, ne, na tebi je da pronađeš metodu, ako je taj frišak u islamu ili je stariji u islamu, ili, ili trebaš ga dobro upoznati i pronaći metodu kako ga podučiti određenim propisima, a ostaviti ga, pustiti ga da on ide, i da se ne upozna s tim propisima, hoćeš li ga više nekada sresti, kada ćeš ga sresti, to je pitanje. Pa Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Safvana ibn Umeyju vraća i kaže Irđe, vrati se, faqul assalamu alaikum i reci assalamu alaikum. Vrati se, izađi i nazovi, nazovi selam kada hoćeš da uđeš. Također spominje se da je došao jedan čovjek Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i kod vrata rekao e Eliđu, hoću li ući? Pa je rekao Allahovom posla, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam svome slugi, onaj koji je bio tu kod njega, Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, rekao je idi i poduči ga kako se traži dozvola za ulazak u kuću. Idi, izađi pred vratima mu reci kako se traži dozvola za kuću, pa mu reci Esselamu alaikum e, edhul, Esselamu alaikum, mogu li, mogu li ući? Također se prenosi od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je Omer jedne prilike, Omer halifa, drugi halifa, iza Allahovog poslanika alihi salacom jednog dana još za života Allahovog poslanika alihi salacom došao je pred vrata vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallame i htio da uđe, pa je rekao assalamu ala rasulillah, assalamu alaikum e jedhulu Omer. Esselamu alaikum Allahu poslanice kaj tebi selam Allahu poslanice tebi i ostalima, tvojim ukućanima može li Omer, može li Omer da uđe. Dakle, od sunneta je lijepo je prilikom kucanja jeli, na vrata, traženja dozvole da se uđe, pitanja mogu li ući, lijepo je prije toga da se nazove, nazove sela. Zatim, kada dođemo pred nečija vrata, kucamo ili zvonimo, ili pogotovo ukoliko su vrata otvorena, a mi kao vjernici bez obzira i ako su vrata otvorena, trebamo kucati i tražiti dozvolu da uđemo. Ne možemo ući, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta te ste nisu, sve dok ne zatražite dozvolu za ulazak. Pa ne ulazimo. Ukoliko pogotovo nađemo otvorena vrata od propisa da se ne gleda unutar kuće. Dakle, makar vrata bila otvorena ili kada nam neko izađe, otvori vrata, širom izađe pred nas da nas dočeka, da mi svojim licem ne budemo okrenuti prema unutrašnjosti kuće, unutrašnjost hodnika, sobe i sl. Već je lijepo da vratima budemo okrenuti ili svojom lijevom stranom ili desnom stranom. Dakle, da se okrenemo na stranu, da pokucamo ili pozvonimo i budemo okrenuti livom ili desnom, desnom stranom, a ne dakle da gledamo jeli, licem, da gledamo svojim očima unutrašnjost, unutrašnjost hodnika, kuće ili slično. Zbog čega? Da naše oko ne bi palo na nešto što ukućani ne vole da se vidi. Dakle, pogledajmo koliko naša vjera, dini, islam, vodi računa o privatnosti drugih ljudi. Prenosi se od Abdullaha ibn Busara radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada neko od vas, neko od ljudi dođe pred vrata, neka ne okreće svoje lice sprem vratima, već neka okrene svoj, des, svoj desni ili lijevi bok, svoju desnu ili, ili lijevu stranu i neka kaže Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Također se prenosi da je jedan čovjek došao pred vrata Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i zatražio dozvolu, pa je došao pred vrata, dakle, i gledao je pravo. Gledao je pravo svojim očima u vrata. Nakon što je izašao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, rekao je ovako se okreni, pa ga je okrenuo na desnu, ili na lijevu stranu. Ovako se okreni, doista je traženje dozvole propisano radi pogleda. Dakle, ovako se okreni na desnu ili na lijevu stranu. Nemoj gledati pravo, zatraži dozvolu jer je doista traženje dozvole propisano, propisano radi pogleda. Zatim, od propisa prilikom traženja dozvole jeste da se traži dozvola tri puta ili da se kuca ili da se kuca tri puta, da se pozvoni tri puta i slično da se nakon toga kaže mogu li ući jeli, i slično. Dakle, tri puta. Spominje se u hadisu Ebu Musa al-Lešarija radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada neko od vas bude tražio dozvolu za ulazak, neka traži tri puta. Pa ukoliko mu se ne dozvoli, ukoliko mu se ne odgovori, neka se vrati. Kada neko od vas bude tražio dozvolu, neka traži dozvolu tri puta. Pa ukoliko mu se ne dozvoli ili se ne odgovori, možda nema nikoga u kući ili ljudi ne žele da primi nas kao svoje goste, vratimo se. Postavlja se pitanje šta ukoliko pretpostavljamo da to naše kucanje na vratima ukućani nisu čuli. Dakle, da pokucamo tri puta, možda nisu čuli smijemo li kucati više? Je li od propisa da se kuca više ako pretpostavljamo da ukucanje, ukućani nisu čuli to naše kucanje ili nisu čuli zvonjenje zvona? Smijemo li više puta da ponovimo dakle, taj postupak traženja dozvole? Pa se prenosi od imama Malika rahimehullahu ta'ala, velikog islamskog učenjaka, da je rekao da bi se trebalo ograničiti na tri. Međutim, ukoliko doista pravovladava kod nas mišljenje da to ukućani unutar kuće nisu čuli naše kucanje ili zvonjenje, onda nema smetne, nema smetnje ponoviti kucanje ili pozvoniti ili malo povišiti glas prilikom traženja dozvole toliko, toliko da bi nas oni čuli. Zatim, ukoliko neko iz unutrašnjosti kuće upita nas ko je, ko ste vi, ko je pred vratima, nije lijepo da se kaže ja. Nije lijepo da se kaže ja. Već dakle, treba spomenuti svoje ime. Treba spomenuti svoje ime. Vlasnik kuće, onaj koji se nalazi unutar kuće, On ima pravo i mi se ne trebamo ljutiti, on ima pravo da nas pusti u svoju kuću ili ne pusti. To je njegovo pravo. Mi dolazimo u njegov posjed, hoće li nas on primiti kao svoje goste ili neće, to je njegovo pravo. Mi ne ulazimo u to. Pa lijepo je da on zna komu stoji pred vratima. Da kažem ja, ko ja? Ne može da zna. Ukoliko me ne vidi, pogotovo. Pa je lijepo da se kaže taj i taj pogotovo ukoliko je tvoje ime prošireno u tom mjestu, znaš dakle da ima još osoba koje nose tvoje ime, lijepo je da spomeneš i prezime ili da kažeš sin tog i tog. Prenosi se da je jedne prilike jedan od ashaba došao, kako prenosi nam džabe radijallahu ta'ala, došao pred vrata Allahovog poslanika alihi salatu oslam i zatražio dozvolu Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame iz unutrašnjosti kuće, iz unutrašnjosti sobe upitao ko je, a taj dotičnik je rekao, ene, ja. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallame počeo da ponavlja, ja, ja, ja, ja, sa jeli, određenom dozom prezira, nezadovoljstva. Ja, ja, imaš ime, spomeni ime, kosi da se zna ko stoji pred vratima. Zatim, što se tiče propisa, također prilikom traženja dozvole za ulazak u kuću, kao što rekao, tri puta treba tražiti. Ukoliko smatramo, pravladava mišljenje da nas ukućani nisu čuli, onda možemo ponoviti i više puta. Sličan propis je i sa kucanjem. U osnovi trebalo bi, dakle, blaže kucati ne dakle snažno toliko da maltene izvalimo vrata, već dakle blago. Prenosi se u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi selleme i govoru njegovih drugova, njegovih ashaba, da se na njegova vrata, vrata vjerovjesnika alihi salatu wasallam kucalo prstima. Dakle, kucalo jagodicama prstiju, vrhovima, vrhovima prstiju. Time se želi dakle ukazati na blagost ovoga postupka, da ne treba dakle snažno. Međutim, ukoliko dakle osoba preovladava kod nje mišljenje da to njeno kucanje se ne čuje, onda nema smetnje da se snažnije pokuca. Zvono uglavnom, jeli, unutar kuće se čuje, ne bi trebalo, nije lijepo da stanemo na zvono, naslonimo se na zvono, jeli, i probije uši unutar, unutar kuće onim osobama koje se nalaze. Dakle, dovoljno je pozvoniti, pozvoniti nekoliko puta i nadam se ako Bog da, da će, to, da će to i biti dovoljno. Zatim, kao što rekao, mi dolazimo na tuđi posjet, ulazimo u tuđu kuću. Vlasni kuće, ako nam kaže vrati se, nakon što zatražimo dozvolu, na nama je da se vratimo. Bez obzira što smo mi imali nekakve planove i planove, što mi želimo da posjetimo tu osobu, možda se nismo najavili, došli smo u nezgodan trenutak, osoba je zauzeta nečim, nije u prilici da nas primi, kaže vrati se, na nama je da se vratimo. Bez obzira što se mi poznajemo i poznajemo godinama, ne, kaže vrati se od propisa kojeg bi trebao musliman da prihvati, jeste da se da se vrati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur, wa in qila lakum اُرْجِيُوا farji'u huwa azka lakum Ako vam bude bilo rečeno vratite se, vi se vratite, to je za vaš čišće, mojte zalaziti što, zašto, zbog čega, što me ne možeš primiti, zašto da se vratim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, huwa azka lakum to je za vas, za vas čišće. Zatim, kada dođemo pred kuću i čak da nađemo vrata otvorena, da kucamo, da zvonimo, vrata otvorena i pretpostavimo da nema nikoga u kući, u tu kuću bez obzira što nema nikoga ne ulazimo. Bez obzira što nema nikoga u toj kući, mi ne ulazimo, ne ulazimo u kuću. Kako ne bismo opet, je li tako, islam gleda da očuva privatnost ljudi. Kako ne bismo u kući nešto vidjeli što nije u redu, nije lijepo da vidimo, da nas ukućan te kuće zatekne kako gledamo u neke njegove privatne stvari, ne znamo šta sve nalazi se u kući, ne bi mu bilo, ne bi mu bilo drago. Dakle, bez obzira što kod nas i pravladava mišljenje da nema nikoga u kući, hajde da ja uđem, da ja sjedem, tamo na sećiju, pa ću ja njega sačekati dok se on vrati, možda izašao negdje jeli, iza kuće u polje i slično, pa ću ja njega sačekati. Ne, u kuću se ne ulazi, makar ona bila i trenutno nenastanjena, ne ulazi se sve dok se ne dobije dozvola za ulazak. Ne dobije se dozvola, niko nam ne odgovori, možemo se jedino vratiti i ni ušta drugo ne upuštati. Zatim, ukoliko samo vlasnik kuće pozove nas, pošalje nekoga po nas, da mu dođemo i mi se istog trena odazovemo, malte ne sa tim koji je došao po nas, odemo u posjetu, odemo u zijaret, tada ne treba tražiti dozvolu za ulazak, jer sam njegov poziv ukazuje dakle na dozvoljenost ulaska, ulaska kod njega, tako dakle da ovi propisi, kada budemo pozvani, ne odnose se jeli, na ulazak u kuću. Ne moraju se ovi propisi praktikovati. Jedino, kako kažu islamski učenjaci, ukoliko se zakasni sa odlaskom, kažemo dobro, doću za pola sahata, doću za sahat vremena, onda kada dođemo pred ulazna vrata, trebamo nazvati selam, trebamo pokucati, trebamo pitati možemo li ući i postupiti, jeli, kako stojati pred vratima, kako je bilo i spomenuto. Također, od propisa ulaska jesu i propisi izlaska. Dakle, kao što tražimo dozvolu za ulazak u kuću, isto tako trebamo tražiti dozvolu za izlazak iz kuće. Kada izlazimo iz sobe, proći ćemo kroz hodnik, možda ćemo vidjeti drugu sobu otvorenu, tamo nekoga u drugoj sobi ili nekoga na hodniku i slično, što ne bi ukućan volio da se vidi. Zato dakle, kao što ulazimo u kuću i tražimo dozvolu, isto tako kada želimo izaći iz kuće, želimo izaći, napustiti sjelo, trebamo tražiti, trebamo tražiti dozvolu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako nam prenosi Ibn Omer radijallahu anhuma, kada neko od vas posjeti svoga brata, pa posjedi kod njega, neka ne ustaje sve dok ne zatraži dozvolu od njega kada neki od vas posjeti svoga brata, pa posjedi određeno vrijeme, kada bude htio da ide, neka traži dozvolu, neka ne ustaje, neka ne izlazi, neka ne odlazi, sve dok ne dobije, sve dok ne dobije dozvolu. I također, sva ova pravila, svi ovi propisi važe za osobe, bilo one muške ili ženske. Kada dolazimo čak svojoj majci, čak svojoj sestri, lijepo je da se traži dozvola za ulazak. Dakle, pogotovo ženskim osobama, kada se dolazi, lijepo je da se traži dozvola za ulazak, jer žene mogu da budu svakako obučene unutar svoje kuće. Njena kuća je njen dvorac, tamo boravi kako hoće u odjeći hoda u kojoj hoće i slično. Zato dakle bez obzira majka, bez obzira sestra, treba da se traži dozvola za ulazak u kuću i kod nje. Lijepo je također kod svoje supruge da se e, da nekakav znak da dolazimo da smo pred ulaznim vratima, da ulazimo u kuću i slično. Prenosi se od dakle velikih imama, od imama Ahmeda i drugih učenjaka da bi se znali nakašljati ili da bi znali otresti obuću jednu od drugu na nulu ili jednu od drugu cipelu i slično. Dakle, neki dati znak da se nalazimo pred kućom, čak dakle i svojom, svojom kućom, da žena ukoliko nije nešto lijepo sredila se i slično, jel nije se dotjerala, nalazi se u svakakvom stanju da jeli skloni se ili da se uljepša kada ulazimo i slično. Ovo su bili neki od propisa prilikom ulaska u kuću i traženja dozvole za ulazak u kuću, naročito dakle e, kuće drugih, jer nam nije dozvoljeno da ulazimo u kuće bilo koga drugog mimo naših kuća bez, bez, dozvole, bez dozvole, jer je traženje ove dozvole upravo propisano kako ne bismo vidjeli nešto sa čime ukućani nisu, nisu zadovoljni, ne bi bili voljni da se vidi to, pa se možda poslije priča o tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nas okoristi znanjem iz Kur'ana i sunneta, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahuma la nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.